yang besar. Ini akan mungkin nyata karena terbentuk kekuasaan yang disediakan untuk bangkit modal. Karena bebas ini tidak ditentukan, maka tidak ada seperti yang kita kenal pada awal kejadian itu. Karena kedua, kongres yang tidak sebenarnya akan terjadi. Karena hal ini, kita tidak bisa dengan perkara itu menentukan kita pada hal ini sama. Tapi di sini, kita bisa menentukan perkara tentang kesan-kesan saja sebagai percayaan. Thank you. together happening. So now I'm going to

of all

to the works are made I understand

Давай, давай, давай,

Thank you. Gracias. Democracy Thank you.